nuwun Prabu Puntadewa kula kaki sampun mijil saking telenging go garbu kula nuwun inggih mekaten kaki lajeng keparenga kula nyuwun prisa salebetipun wonten go garbu panjenengan pinanggi sinten kula pinanggi kain pukulun padha menang ingkang mangsutipun kula nampi kanugrahan wujudipun citap soro ingkang ngriku wonten sesebatanipun ngelmu sejati narak ngaten lagi niku karep kula teng riku niku panjenenganipun saged mresani bangun kayangan niku ateges bangun dumateng rasa panjenengan sak kadang ingkang isine namung supaya duweni kapercayan ngilang marang daya kamurka uripe tegesipun ing ilangi marang kamurkaning lelakon ing lajeng kula sakadang menika kadawan samyana nekung wonten ing karang kabuyutan sak lebetipun catur dosa dinten niku pun lumrah yen tanduran niku apike dirabuk nganggo cara rabuk nanging yen ngelmu rabuke nganggo cara prihatin Raden to ngerti isine kurang gentur tapane niku ya tanpa ana paedahe. Mekaten. Kula suwun tata-tata lajeng kula pengonggahi wonten ing papan panepen kula pusaka dalem sampun sami lenggah wonten mriku. Seno apa margakan. Ayu Dimas Pondo Sumadyo tata-tata. Manding onong panepen Pangestu padha pangandikane kaki Semar ingkang rikala semono nampa dawi wang padha tak katakan. pati makruyang kruyang Semar ojo kaget aku sing teko Semar Weh? lah ana dayo kok semono gedene kowe buta saka ngendi ae? Eh? Aku seko kayangan Suralaya, ajal pitung perkara jenengku. Ayahaning dewa, tembung ayahan iki kungkunan nek ngono kowe iki kongkonane dewa. Iya. Ora ndene kok dewa kok kungkunan kowe iki yuk dewane do nendi kok tadi kungkunan buta kuwi. Akidho mangsu angin. mulane aku sing diutus merpeki kowe njuk diutus sapa karo betara guru Aki Semar ditimbali onong kayangan supaya bareng karo aku Tak <laughs> arti paringi apa karo adikku betara guru Aka disotke kawas condro di muka Dalaran kuit di luput taking Gunwar bangun kayangan Wah iki jenenge wong klera-kleru. Nek panten perlu guru kon dhewe aja Kungkunan kowe. Arep kowe gedhi kok ngono nek ming kowe sing teko kene aku moh. Nek guru kon dhewe tak temonane karepe kepiye. Ora manut karo aku kowe supaya ndak padah karo Doyan mangan aku mangan loh, lek gawe ugel gulung lha kok.

Thank you. sembahku tampan ana kaki dawa sami-sami den aku le tunggu kene ket wingi aja tak tunggu pedipuan nggo genjah demit aja ditunggu demit nggo genjah iku walik le omong iki demit saking pundi ora ngerti jenenge maling sukmo karo maling rogo ning caniya kok pak maling sukmo maling rogo dondine mau meh ngrubeda putra-putra sing padha arep nungkul beguru karo bapak golongan maling-maling dondene mau maling sukmo maling rogo maling pitik barang sing jenenge buta maling pitik sapa aku oh. <laughs> kowe mono ora usah disetetake kae genane iya karang iya penggede luwak kaya niki ngaten nggih Den lek kula mlayu-mlayu niki dandane padukuan kula kareng kabutan niki wae kedatengan buta gede banget ning kula mboten pangling karo butane nggih Hak jenenge sapa dadal pitung perkara niki sing jenenge buta klera kleru ngoten niku. Ah kuwi buta saka ngendi nek lemungel ngoten saka kayangan nek jane omahe nika mertha padha. Buta nika bojone telu. Lan lenggahe teng kraton. Wujude ireng temani. Weh wis ngerti aku wis. Wes... Wis aja tak teruske wis don aku wis. Engko tak undure engko. Wis wis aja tak teruske ngerti aku. Ngerti apa? Ireng ta? Heeh. Mm Wis Ngerti aku. Ngerti aku. Ireng telu ta? Apane sing telu? Apa tak trek mau? Wo wis. merga kuwi bojone telu wujude ireng ora ireng to telu to <laughs> ning waton ngedongi ning ora adong pun monggo mawon nek ajing mikirke eh, kula ora butuh kerengan karo buto Kareng kok dene tru reng apa ngene yo oh. timbali ndoro anten apa ndoro kowe nang kiblat kidul petuk lor aku wetan Bagong Kulon. Buta iki dipethokake muni teguh rahayu wiya slamet slamet kersaning diwa. Nek boten isa boten apal e. Nek ora apal kuwi muni kajate ora dadi. Sekengler, ler hmm. nggih ngalor mangke nek dipangan wis aja semelang nek dipangan kuwi nganti ajur tak uripke seneng kula saking kidul heeh mm -mm. kajate ora dadi yo, nggih eh. kula keng pundi kok kula nggih mungel jadae ora dadi jadae dari kajate oh nggih ning kowe ora muni ngono kuwi pripun karo aku kudu padha petruk wis padha karo garing Teguh Rahayu Wiyono Slamet Slamet Kersaning Dewa. Wis. Mati aku lali. Teguh Rahayu Wiyono karo Slamet nani proyo. Hey.

gagal pitung pekara ngendi semar tak pangane teguh rayu yana slamet slamet kersaning diwa teguh rayu yana slamet slamet kersaning diwa woe untal malang teguh rayu yana slamet slamet kersaning diwa teguh rayu yana slamet slamet kersaning diwa teguh rayu yana slamet slamet kersaning diwa sirahku pet-petang kaya ngene Teko rayu wiyo selamat. Wi reng, penuh reng. Eh, dene tenan. Eh. Wah, butane gondrong. Eh. Ah! Kacate ora tadi, kacate ora tadi, kacate ora tadi, kacate ora tadi, kacate. Kacate ora tadi, kacate ora tadi. pinter pokoke kabeh. Kula putane semono gedene. Kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate waduh. Kacate ora dadi. Tuh. Sri Rahayu. Wiyana nanggone Islam Mat karo siwa teguh teguh kuwi bapakne Wiyana makne cilik slamet kemis kuwi wakne tuji waduh ora karo karo wat kacate ora dadi kacate ora dadi Teguh rayu yo slamet slamet kersaing jiwa kota poh badar toto Thank you. awakmu kok. Lho nirake sampean. Mlayu, Gong. Nggih, kula bedak kene iki wau. Bareng kula bedak sarung kula suwek. Laren aku. Awong Mlayu kok ora cincing sarung. Alisis niki. ning niki wau yo lunga teng pundi wis ben nangno wae sesuk nek panten ana tumindak sing ora becik mesti bakal kawiyak wawadine men men men apa anggar kawiyak wadine menane kok do main kok ngono demen kawiyak wadine iki tak dalem pancen pejodilan pun kakang untung pun kakang banjur geblas para putra lan para kawan lan padha mangerti lah kok dadi antasena bisa badarke aku mongso budaya yayi anggone bakal merwoso marang kaki semar kula tulis keto lenggah mangke kula ingin badhe mbakai kaki semar kadhek. Aku ya matur luwun dene kaki bisa anggula mentah marang rasane para pepundene. Nggih. Njur niki wae butane niki wae teng pundi? Lek ketekel nek kuwirangan, wayu. Panjenengan ingkang temandang ayo aku karo anak-anakmu para kere-kere kuwi. Wong semene iki derene men siji e. aku mlebu dadi anggota kere. Adane kerene sapa, Gong? Kareng. Yah. Ditibake aku. Ning kono kaya ngono mau kaki ya kudu sing ati-ati, awit bisa kelakon isih ana ngantaman ingkang luwih dhuwur tinimbang buta iki mau. Weh, luwih dhuwur? Heeh. Wah. Sopo ya? Petruk mesti Bathara sing glendhit. <laughs> Apa njur dhuwur wonge, wong dhuwur pawasane kok njur petruk mesti. Apa aku kok ngantam bapak kaya ya wong paling pendelengane. Panjenengan teko mangkono putapa matenggo. Presok Kyai Semar Badranaya. Ajeng malah sumedya den prawasa. Nampa sesikune sang yang padha sanalika matan nglumpuk ilang kekuatane. somayar kanda suka patakot muta doronto sino anopo kaki sampeyan perisa matan iki yo tegese batin-batin matan iki pun perisa Wis tak rungokne sike. Aku wis trimo tobat kaki Semar. Wis, wis ngerti ya. Wah, mancan apal iki. <laughs> Angger ana mak glibet di nengke wae. Wis, ngerti. Matan tiba nyuwara ya wis ngerti. Aku njaluk pangapura. Wis, ngerti aku. wis benah wis apa go matan ayo nek lahir iki matan ning batine kuwi matan kuwi lah ayo eh kuwi matan saka ngendi yo wale-wale apa aku matan saka suralaya oh saka kurabaya kura dengkul musura boyo wong loro mas lenyo kabeh sing siji kura sing siji sura aku ah, suralaya kok dadi ana mantan iya aku pintos rayaning dewa aku njaluk pangapura loro kaki nek pancen ngono saiki ngapuranen pak angger gelem dingu ngono kowe tak ning ngapura ning kangu ya bagong nek sekolah diterke ngono ya anggepe iki sekolah wong kok ngono lho nek gelem cok tak titi ngono ora sembrono iki matan iki matan ampuh matan pepuden matan mong-mong aku ora telemungan ana matan kok kon ngeterke kowe malah kowe nek gelem ngeterke matan iki men dipangan nek panten kowe tobat temenan aku iso ngenehi pangapura rak ngaten den ya wis sampe nek panten tobat dine ngapura nene pandele tobat ming orang lahir ojo ni ngapuro iyo lahir batin aku tobat temenan larak ngunu yen pandele wis lahir batin tobat waraso sakwisi waras yen pancen aslimu kuwi matan dadi matan terus nek biyen kuwi menungso balia dadi menungsa. Ngono. Nek asale seko dhuwit, balia dadi dhuwit. Njur kuwi arep blonjo nganggo macan iki Ilang larut sipating matenggo kota Pobadaraden Danopo. Eh salat marang sang Arjuna wis munyo kamanungsan. Sing eh, ngikuti kamantian lono pongas sing mawas leng-leng abrahanta. malah ngomong aku ndoro danoko iya kaki bu rasidoreng, tak kira nek matan temenanan jebul matane bareng wis padar jelengut matane ndoro sembodra hmm. <laughs> mulane galak kadang kuwi jahene Maton ngawur wae to kae. Ana wong maton galak kanggo wayah sing ora pengidan lah ora. Lah nyatane amangan kiyaine. Mangan njur mesa ananane. Kiyaine barang adimam. Aku wis tobat dak limar pat Gusti. Tobat temenan. Iya. Eh, apa canoko? Apa ngeronto seno? Kowe aja nguku karo kaki Semar. Aku kuwi nek iso basa arep basa tak kandhani. Kuwi dadal. Toto lair kuwi kaki Semar, batine prisan sapa? Kaki Semar kuwi sejatine. Eh. kanya kamanungsa nira liring kang ngikuti kamantian lono kung oh. kula nyuwun pangapunten pukulun aku sampean kok iso pukulun kalih kula ing yawit penjenengan menika etonipun iwang pukulun padha wenang iki iki kowe iki jane geduwung wa prabu bapak pak cilik kembar sing wis padha manunggal nang jagate kaki metu saka jagate kaki nampa kanugrahan seserepan kang migunani nang uripe ha kok malah kowe tekan kayangan ki ngopo jajali aduh kepiye ngira ntoseno rumangsa getun aku aku suwana pangapura ayo lumrah nek wis ngrumangsane luput lan kono ketanggor isine menjaluk ngapura wis sak urunge tanpa dipikir dhisik ayo kuwi oleh-olehane kok ngono kuwi engko marklemer kok tanpa pikiran awang ah, genah ana kanugrahane sing cetok welo-welo cocok karo karepe pendowo kok malah tekan kayangan barang wong tuwa to ora. Iya. Kril. Hmm. Wis tau weruh. Mantu ngamuk-amuk marang tuwa. Burung ayo ndara antasena kuwi. Andara Janaka kira marang tuwane kok. Prandek kuna damuk-amuk. Ayo ngarang wong iki wong gedhe panguasane. Kaya tok nesuruh marang tuwamu. Weh, aneh nek moro tuaku tak nesani terus. Weh kok cerigis, tak jaluk bojomu ngono. Ya kuwi oleh-oleh aneh kok ngono. Banjur kepi aku nyuwun apa diparengake nembungo dhewe. Kula badhe nyuwun kados Koko Prabu kulun. Ampun telat. jroning jagat mon iki pun tutup. Dalaran isine pun digawa kang rapa. Aduh kepiye? Pun tutup lali buka jam 8 kok yaene. Kaya nang rumah sakit. Ajeng mrisake nggih. Arep nyuwun pepadang. Pun den Saniki Kang Rama mangsuwanke Kang Wanata Ngamarta senajan to mboten saking sabdanipun sing momong kula padha mawon uger pun ngapalke kitab sorot ingkang dipun asta terke